Please be seated. Lūdzu, sēdieties. We were just talking about in Revelation how Jesus uh, bought people from, uh, uh, from sin from all nations. Mēs um, nu, pat kā runājām, lasījām no atklāsmes grāmatas, kā Jēzus atpirka visus cilvēkus no visām tautām. And we just had another person come in from England. Un mums nu pat kā vēl viens vēl divi ļaudis no Anglijas ienāca. <laughs> That's wonderful. Good to see you, Neil. Ir prieks jūs redzēt. And good to see your family today. Uh, let's look in, uh, uh, together in um, 1 Peter. Um, kopā lasīsim 1. Pētera vēstulē. Chapter 1. <clears throat> Pirmajā nodaļā. I have Linda's Bible today. Man šodien ir Lindas Bībele. Full of all kinds of good things. <laughs> Pilna ar dažādām labām lietām. Is your Bible full of good things? Vai arī tava Bībele ir pilna ar labām lietām? Bookmarkers and mementos and prayer lists. Dažādām grāmatzīmītēm un piemiņas lietām un sarakstiem. 1 Peter chapter 1. Pirmā Pētera vēstule, pirmā nodaļa. And today it's good to have this time in the middle of the day to think about Jesus Christ and his cross. Un ir labi, ka šodien dienas vidū mēs varam veltīt laiku, lai domātu par Jēzus Krustu. You know, we have, uh, we have free days, we have vacation days. Mums ir brīvas dienas, brīvdienas. And it's good to take time to, to think today about Jesus Christ and the cross. Un ir labi šodien veltīt laiku, lai padomātu par Jēzu un viņa krustu. It was around 12 o'clock noon when he was nailed to the cross. Um, arī tad bija aptuveni pusdienas laiks 12, tad, kad Jēzus sita krustā. You ever wonder what he was thinking? Vai jūs jau kad esat aizdomājušies par to, ko Jēzus tajā brīdī domāja? Today, at this moment, we want to think about him, we want to think about his suffering. Un šodien šajā mirklī mēs vēlamies domāt par viņu, par viņa ciešanām. Did you know that when Jesus was on the cross, he was thinking about you? Vai tu zināji, ka tad, kad Jēzus sit krustā, viņš domāja par tevi? He was thinking about me. Viņš domāja par mani. He was thinking about us. Viņš domāja par mums. That, that's a wonderful thought brīnišķīga doma. Viņš nebija pievērsies pats savām ciešanām. And and Bet uh, viņš domāja par mums, ka mēs tiekam atpirkti pie krusta tajā brīdī. He knew that when he died on the cross, he would buy all of us back from our sins, from Satan. He would buy us back and bring us to God. Viņš zināja, ka tajā mirklī mirstot pie krusta, uh, Viņš atpērk mūs no sātana ar savām asinīm. In 1 Peter 1, chapter 18 and 19, it says, Tad 1. Pētera vēstulē 1. nodaļā 18. un 19. pantā ir teikts, For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things like silver and gold, from your vain manner of life received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabu jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus, nevainīgais un neaptraipītais jērs. Jēzus pie krusta atpirka. And he wasn't buying this purchase with silver and gold un viņš to nedarīja ar zeltu un sudrabu. I read in the news recently that silver and gold aren't as popular as they were even a month ago. Nesen ziņās es lasīju, ka nu jau zelts un sudrabs vairs nav tik vērtīgi un, un, un dārgi, kā tas bija kaut vai mēnesi atpakaļ. The, the price is flattening out. <clears throat> Tā viņas cena izlīdzinās. People now want to buy bitcoins. Have you heard of that? No. I don't think you can translate it. It's just <laughs> bitcoins. nu, Jā, kaut kādas monētas. Ja? yeah, it's a, it's a new kind of money. Tagad cilvēki iegādājās tādas īpašas monētas, kuras, saprot, nav pat iespējams iztulkot, uh, kuras uh, ir vērtīgas. Internet money. No, tā, tās ir eh, naudiņi, ko iegādājas internetā. Jā, viri. It just, Virtuālā nauda. Ļoti labi. It just, uh, it just uh, illustrates to us the, the money that we use in this world really doesn't have all that much value. Un tas ilustrē mums to, ka tā nauda, ko mēs varam sakrāt šajā dzīvē, tai patiesībā nav nekāda vērtība. Mēs eh, pērkam lietas ar iznīcīgu and naudu. It, and the things that we get with that money also rust and get old. And... Un tas, ko mēs ar šo naudu iegādājamies, arī, arī tās ir iznīcīgas lietas, kas sarūsē un aiziet postā. Linda and I sometimes we make a joke. Dažreiz Linda un es mēs mēdzam jokot. We'll go look at brand new cars. Mēs iesim apskatīt, mēs, mums patīk iet un apskatīt jaunas mašīnas. We'll go see the first models that come off the the, the assembly line. Mēs skatāmies tās eh, pašas jaunākās um, izlaistās mašīnas. So we can see what we'll be driving and what we'll buy in 10 years. <laughs> Un tad mēs apņojam par to, kuru no šīm mašīnām mēs iegādāsimies pēc desmit gadiem. <laughs> even even the, the nicest looking newest cars get old fast. Pat tās viskaistākās, jaunākās, visvaigākās mašīnas tās ātri paliek vecas un nolietojas. And they, they get less and less in value. Un tās kļūst arvien mazvērtīgākas. And yet our hearts get so <laughs> attached to these things sometimes. Tomēr mūsu sirdis dažkārt tām lietām tik ļoti pieķeras. Here it says that Jesus was making a purchase with his incorruptible blood. Un šeit um, ir teikts, ka um, Jēzus mūs atpērk ar savām neiznīcīgajām asinīm. See, his, his currency that Jesus was making this purchase, it wasn't with gold and silver tā, tā nauda, jeb vērtība, ar ko mēs tikām atpirkti, tā, tas nebija pat zelts un sudrabs. Tā bija īpaša vērtība, īpaša valūta, ko pats Dievs Tēvs bija radījis. See, God gave Jesus Christ, the Son of God, flesh and blood. Dievs Tēvs deva Jēzum Kristum miesu un asins. God created this special currency. Viņš radīja šo īpašo valūtu. He came in the form of man. Kas nāca cilvēka veidā. And then he was going to spend this currency for our souls, for our spirit, for our body. Un tad viņš bija gatavs lietot šo vērtību, šo valūtu dēļ mūsu dvēseles, dēļ mūsu gara. And on the cross, Jesus was making a purchase. Un pie krusta Jēzus veica šo pirkumu. He was spending his body and his blood to purchase our body, soul and spirit. Viņš ziedoja savu miesu un savas asinis, lai atpirktu mūsu miesu, dvēseli un garu. It's an amazing thing what happened on the cross that day. Un tā ir apbrīnojama lieta, kas tajā dienā notika pie krusta. God the Son was making a purchase. Dieva, Dieva dēls veids pirkumu. The currency was Jesus' body and blood. Un tas maksājums par to bija Jēzus miesa un asins. And he was buying us, our souls, our bodies and our spirits. Un viņš atpirka mūs, mūsu miesu, dvēseli un garu. And his heart became so attached to us. Un viņa sirds mums tik ļoti pieķērās. That's a wonderful thought. Tā ir brīnišķīga doma. And our souls and our bodies and our spirits together with Jesus Christ are an eternal purchase. Un mūsu dvēseles un gars kopā ar Kristu ir mūžīgs ieguldījums, mūžīgs pirkums. Uh, this is what Jesus Christ was thinking about that day. Let's look at Hebrews. Un tas ir tas, 12. par ko Jēzus tajā brīdī domāja. Paskatīsim vēstulī um, ebrejiem 12. nodaļu. Chapter 12 and verse 2. Um, 12. nodaļa, 2. pāns. Hebrews 12:2 says, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God." Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams ir pacietis krustu un nosēdies dieva tronim pa labai rokai. Tas ir prieka dēļ, kas viņam bija sagatavots. Viņš pacieta krustu. Means Jesus Christ, he, he, counted, uh, he counted the cost. Jēzus samaksāja to cenu. He, he considered what it would cost. Viņš apzinājās, ko tas maksās and he was glad to pay it. Viņš ar prieku to samaksāja. Uh, I took Tom to the electronics store this week. Mēs ar Tomasu mm, šajā nedēļā bijām elektronikas veikalā. He had a little bit of money in his pocket, Viņam bija kabatā drusciņa nauda, and it was burning a hole. <laughs> un tā tur svilināja caurumu. and he, he wanted to buy some headphones. Viņš gribēja nopirkt austiņas. And so we went to the store and he looked at some different headphones. Mm, mēs aizgājām uz to veikalu, viņš apskatīja dažādas, mm, dažādas iespējamās austiņas, ko varētu iegādāties. Salesman came over to help him. Tad pārdevējs pienāca, lai viņam palīdzētu. Salesman help you buy the more expensive one. That's what Pārdevēji parasti palīdz nopirkt to visdārgāko preci, tāpēc and, eh, viņi tur ir. And Tom picked one out. Un Toms viens izvēlējās. He was happy with them. Viņš par tām priecājās. And I thought, how much are those? Un tad es paskatījos, cik viņas maksā. You have that much in your pocket? Un vaicāju viņam, vai tev ir kabatā tik daudz? Yeah, I do. Jā, man ir. Okay, so we went up there and he put it on the counter. Un tad mēs aizgājām pie kases, un viņš tur nolika viņas. Ielika <laughs> roku kabatā un nomet no naudas. Viņš bija priecīgs tikt vaļā no tās naudas. Viņš bija priecīgs par to cenu, kas viņam bija jāsamaksā. Viņš pat nedomāja par to naudu. Viņš domāja par to, ko viņš tajā mirklī iegādājās. He, he viņš bija apsvēris to cenu was re, he was ready to part with that money. Un ar prieku viņš bija gatavs šķirties no tās naudas summas. And, and before we even got home, he had them open and on his head. Un pat pirms mēs aizbraucām līdz mājām, viņš jau viņas bija atvērs un uzlicis uz ausīm. And I think about this passage of scripture here. Un es domāju arī par šo raksturvietu šeit. Jesus had to go to the cross. Jēzum bija jāiet pie krusta. Un tā bija smaga, grūta cena, ko maksāt. But the Bible says when he considered what was in front of him. Tad, Bībelē ir teikts, ka tad, kad Jēzus apsvēra to, kas viņu gaidīja priekšā, get, tad, kad viņš izvērtēja, ko viņš iegūs, when he considered the purchase that he was making. Kad viņš apsvēr to ieguvumu, to mantu, ko viņš iegādājās. The Bible says with joy he endured the cross. Tad Bībelē ir teikts, ka viņš ar prieku pacieta krustu. Now you remember what he was buying? Vai jūs atceraties, ko viņš pirka? Listen, he was buying you. Viņš pirka tevi. Are you worth it? Vai tu esi tā vērts? Jesus said, yes, you are. Jēzus teica, jā, tu esi. With joy I am willing to pay everything so that I can have you. Ar prieku es esmu gatavs samaksāt visu, lai es varētu iegūt tevi. This is what was on Jesus' mind that day. Tas bija Jēzus domās tajā mirklī. Tad, kad viņš pacieta visas ciešanas, viņš domāja par tevi. Tu biji tā vērts every beating he received. Tu biji katra sitiena, ko Jēzus saņēma You were vērts. worth every nail that was driven into his hand. Tu biji katras naglas, kas tika iecirsta Jēzus rokās vērts. You were worth every drop of blood that he gave. Tu biji katra asins piliena vērts, ko Jēzus tajā dienā izlēja. That's how much he loves you. Tik ļoti viņš tev mīl. That's how much he loves me. Tik ļoti viņš mīl mani. He joyfully spent his currency to gain the prize. Viņš ar prieku bija gatavs šķirties no samaksas, lai iegūtu. <laughs> I'm bought by the blood of Jesus Christ. Es esmu atpirkts ar Jēzus Kristus asinīm. He bought me from, from sin. Viņš atpirka mani no grēka. He brought me from, bought me from darkness. Viņš atpirka man no tumsības. He bought me from slavery. Viņš atpirka man no verdzības. He, he, he bought me from hell. Viņš atpirka man no elles. He bought me from separation. Viņš atpirka man no atšķirtības. He bought me from Satan. Viņš atpirka man no sātana. And now I belong to him. Un tagad es piedaru viņam. I am his purchase. Es esmu viņa pirkums. Well, I think about my new owner. Mhm. Es domāju par savu jauno īpašnieku. He's a good owner. Viņš ir labs īpašnieks. You know, Satan's a horrible owner. Sātans ir briesmīgs īpašnieks. Satan just he just abuses people. Sātans ir vardarbīgs, viņš izmanto cilvēkus. He uses them up. Viņš tos izlieto. And he throws them away. Un aizmet. And he's happy to do it. Un viņš ar prieku to dara. But Jesus takes his new possession and he cares for him. Bet Jēzus ņem savu jauno ieguvumu un rūpējas par to. He cares for me, he cares for you. Viņš rūpējas par mani un tevi. He restores us. Viņš atjauno mūs. Uh, We went to the auto museum not too long ago. Pavisam nesen mēs vēl bijām aiz, aizbraukuši uz, uz, uz automašīnu muzeju. And uh, they're going to be moving it, so it's like one of the last times that they, they had it there. Un I viņi guess. pārvietos tos eksponātus, tā kā laikam mēs tur bijām pēdējo reizi. And we saw these old cars that had been restored. Mēs redzējām šos senos automobīļus, kas ir atjaunoti. And they had a perfectly restored Un <laughs> tur bija pilnībā perfekti atjaunot žigulis. Uh, well, yeah, part of history. Gotta Domāju, have it. Nu, jā, tad, tā ir daļa no vēstures. Tam jābūt ir motoru muzejā. Hey, could you imagine if you sent your Gigulis to, I guess there's a company that restores expensive cars in Riga. You sent your Zhigulis to that company to restore it. Mm-hmm. Laikam Rīgā ir kāda kompānija, kas atjauno senas mašīnas, un iedomājieties, tu savu Zhiguli aizsūtu uz šo, uz šo firmu. And it was in horrible condition. Un tavs Zhigulis bija briesmīgā stāvoklī. But you sent it to them, restore it. Bet tu aizsūti viņu uz šo atjaunošanas darbnīcu. And after a year, you went to go pick it up. Un pēc gada tu dodies savam Zhigulim pakaļ. And you go back and the, and the guy there gives you a set of keys. Un tu aizej un tur meistars iedod tev atslēgas. And it's got a computer chip in it. Un tur ir kāds mm, datorčips. And a button on it. Un podziņa uz and you tā. think, for my Žigulis, really? Saka, <laughs> tas ir manam Žigulim, tiešām. And so you push the button and you hear click, click. Un tad nospied pogu un dzirdi, kā noklikšķi. And, and out of the garage drives this completely brand new Mercedes. Un no garāžas izbrauc pilnībā jauns Mercedes. <laughs> They turned that into that. Viņi ir pārvērtuši iguli par Mercedes. There you go, your car perfectly restored. Lūk, tev pilnībā atjaunotā mašīna. Hey, let's look at let's look at uh, 2 Corinthians 5:17. You know this verse? Um, otrajā vēstulē korintiešiem 5:17. 5. nodaļā 17. pantā. This verse says, therefore, If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss tapis jauns. That's the kind of owner Jesus Christ is. Tāds īpašnieks ir Jēzus. He buys us when we're in a terrible state. Viņš atpērk mūs tad, kad mēs esam briesmīgā stāvoklī. Corrupted. Mm iznīcīgi, broken down, salauzti. And he buys us with his currency, with his body and blood. Un viņš atpērk mūs ar savām vērtīgajām asinīm un miesu. And he completely restores us. Un pilnībā mūs atjauno. Not only that, he makes us into a completely new creature. Ne tikai tas, viņš mūs rada par pilnībā jaunu radījumu. It's wonderful to have a new owner. Ir brīnišķīgi, ka mums ir jauns īpašnieks. And I will say, yes, Jesus Christ, He owns me. Un es varu teikt, jā, es piederu Jēzum Kristum. He's changed my life. Viņš ir izmainījis manu dzīvi. He's made me into something better than I was. Viņš man ir padarījis par kaut ko labāku nekā es biju. Some people say, "Would Jesus really purchase me?" Daži cilvēki vaicā, vai tad Jēzus tiešām gribētu atpirkt mani? Pastor, you don't know how I am. Mācītāji, tu nezini, kāds es esmu. Would Jesus really look at me and think I was worth it? Vai Jēzus tiešām skatītos uz mani un teiktu, ka es esmu tā vērts? I want to tell you, yes, he would. Es varu tev teikt, jā, viņš to darītu. Remember the passage of scripture the men read? Atcerieties to raksturvietu, ko vīri izlasīja dievkalpojuma sākumā. Did Barabbas go free? Did Barabbas? Did he go free? Vai bērnam mm, tika brīvībā? Barabbas went free. Jesus took his place on the cross. Jā, Barnaba tika atbrīvots, jo viņš, jo Jēzus ieņēma viņa vietu pie krusta. Did the thief on the cross receive forgiveness? Vai noziedznieks pie krusta, vai viņš saņēma piedošanu? Yes, he did. Jā, viņš saņēma. Jesus promised him. He said, "Today you'll be together with me in paradise." Jā, Jēzus viņam to apsolīja un teica, "Šodien tu būsi kopā ar mani debesīs." The Bible says Saul in the New Testament was the chief of sinners. Mhm. Eh, Bībelē teikts, ka Sauls, viņš bija grēcinieku karalis. I don't care what you think about yourself. Es nezinu, ko tu domā pats par sevi. But Paul says he was the chief of sinners. Bet sauc sevi un saka, es biju Did he get saved? Vai viņš tika izglābts? Yes, he did. Jā, viņš tika izglābts. He met Jesus. Viņš sastapa Jēzu. Everything changed. His name was changed to Paul. Viss tika izmainīts par jaunu. Viņa vārds tika izmainīts uz Pāvilu. Would Jesus purchase me? Vai Jēzus atpirktu mani? Would he purchase you? Vai viņš atpirktu tevi? Yes, he would. <laughs> Jā, viņš to darītu. What are you waiting for? Tad ko tu gaidi? Romans chapter 10 and verse 9. Uh, vēstulē romiešiem 10. nodaļā, 9. pantā. Šī raksturvieta mūs sauc šodien says that if thou wilt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Un tur ir teikts, un ja tu ar savu mutu apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Verse 11 says, For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall, be, shall not be ashamed. Un 11. pantā tādēļ raksti saka, ik viens, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. And verse 12 says, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Un 12. Eh, pantā, jo viņš ir kungs pār visiem un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. And do you belong to Jesus Christ today? Vai tu šodien pieder Kristum? Open your heart and say, Jesus, save me today. Atver savu sirdi un sauc uz Jēzu, izglāb mani šodien. Include me in your purchase. Iekļauj mani savā pirkumā. Here I am, Jesus. Include me in your purchase. Te es esmu Jēzu. Iekļauj mani savā pirkumā. And he'll do it. Un viņš to darīs. He'll do it. Viņš to izdarīs. What's our response to all of this? Kāda ir mūsu atbilde, reakcija uz šo visu? 1 Corinthians chapter 6, 20. Pirmajā vēstulē korintiešiem 6. nodaļā 20. pantā ir teikts: says, For we are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu savām iesām. That means that uh, we need to understand that we're, we belong to Jesus. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot un jāapzinās, ka mēs piederam Jēzumam. On the cross, he, he bought us from our sins. Pie krusta viņš atpirka mūs ar saviem, uh, no mūsu grēkiem. And now that he's our new master and our Lord, we need to, to give ourselves to him and live for his glory. Un tagad, kad viņš ir mūsu jaunais kungs, mums ir jādzīvo ar visu, kas mums ir, viņa godam. Let's look at Romans chapter 12 and verses 1 and 2. Romiešiem 12. nodaļā, 1. un 2. pantā. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable, perfect will of God. Es jūs aicinu, brāļi, dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana dievam, kā dzīvu, svētu un dievam tīkamu upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir dieva griba, to, kas ir labs tīkams un pilnīgs. Sins, ja mēs ticam, ka Jēzus Kristus nomira par mūsu grēkiem pie krusta, above, ja mēs esam piedzimuši no augšienes, then, then it's only reasonable that we would, we would go along with God's plan in our life. Tad ir tikai saprātīgi, ka mēs virzītos kopā ar Dieva plānu mūsu dzīvē. That we wouldn't stand against the Holy Spirit's working in our you're not, no, that we wouldn't stand against the Holy Spirit's working in our life. Ka mēs neturētos pretīm svētā gara darbam mūsu dzīvē. But that we would allow him to change our life. Eh, bet ļautu Svētajam garam izmainīt mūsu dzīvi. And allow him to restore our life. Un ļautu viņam atjaunot mūsu dzīvi. And to make us into that beautiful uh, possession that he would have us to be. Un ļaut viņam mūs izveidot par to īpašo dārgo ieguvumu, ko viņš ir atpircis. And he does that through working through his word and through his Holy Spirit in our heart. Un viņš to dara darbodamies caur savu vārdu un caur savu svēto garu mūsu sirdī. And as we yield and obey, we become more and more Christ-like and more and more beautiful. Un paklausot un pakļaujoties, mēs kļūstam arvien līdzīgāk Kristum, arvien skaistāki. And the last passage of scripture, let's read again in Revelation chapter 5 and verse 9. Lasīsim vēl pēdējo raksturvietu atklāsmes grāmatā, 5. nodaļā, Our response to all of this, the fact that Jesus Christ with joy gave himself on the cross for us. Un mūsu reakcija uz to, ka Jēzus ar prieku mūs ir atpircis pie krusta, atdodam savu dzīvību. Our response to the fact that he's our new owner. Mūsu reakcija uz to, ka viņš ir mūsu jaunais īpašnieks. And that he changes us from something old and broken down into something wonderful and new. Viņš mūs pārvērš no kaut kā veca un salūzuša par kaut ko jaunu un skaistu. Our response is to give ourselves back to him. Mūsu reakcijai jābūt tādai, kas atdod mm, sevi viņam. Thing, Un visbeidzot, mūsu reakcijai ir jābūt tādai, kas slavē viņu mīlestību. Slavēt viņu par to, ka viņš mūs ir mīlējis un atpircis. Un ka mēs esam viņa bērni uz mūžiem. Here's something that happened in heaven in the future. Lūk, kas notiek debesīs nākotnē. And John saw this. Un Jānis to redzēja. He said, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the scroll and to open its seals, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. Viņi dziedāja jaunu dziesmu. Tu esi cienīgs ņemt rakstu rulli un atvērtās zīmogus, jo tu tiki nokauts un esi izpirts dievam ar savām asinīm ļaudis no katras cilts un no valodas un no tautas un tautības. And has made us uh, unto our God uh, a kingdom of priests and we shall reign on the earth. Un esi viņus darījis mūsu dievam par valstību un par priesteriem, un viņi valdīs pār zemi. And praise God that we are his child forever. Slava Dievam, ka mēs esam viņa bērni uz mūžīgiem laikiem. Let's stand and pray together. Piecelsimies un lūgsim kopā. Our Heavenly Father, during this time, we think about Jesus Christ and his suffering on the cross. Debes Tēvs, šajā laikā mēs domājam par Jēzu Kristu un viņa ciešanām pie krusta. And Father, we know that at that time when he suffered, he was thinking about us. Un mēs labi zinām, ka tajā mirklī, kad viņš cieta, viņš domāja par mums. Father, he knew that he was making a purchase at that moment. Tās viņš zināja, ka tajā mirklī viņš um, atpērk. Ka viņš mūs nopērk. Father, we thank you for your love. Mēs tev pateicamies tās par tavu mīlestību. Father, we don't understand why you would love us so much. Tās mēs nesaprotam, kāpēc gan tu mūs tik ļoti mīli. But Father, we're thankful for it. Bet mēs esam par to pateicīgi. Father, we're thankful for the, for the fact that Jesus bought us with his blood. Mēs esam pateicīgi Tēvs par to, ka Jēzus atpirka mūs ar savām asinīm. That he's He's washed away our sins. Ka viņš ir nomaskājis mūsu grēkus. That he's made us into new creatures. Ka viņš mūs ir darījis par jaunu radību. Father, we thank you for that. Tēvs, mēs tev par to pateicamies. Father, I pray that if there's one here today that doesn't know you, that today they would open their heart to Jesus Christ. Un Tēvs, es lūdzu, ja mūsu vidū ir kāds, kas tevi vēl šodien nepazīst, lai šodien būtu tā diena, kad viņš atver savu sirdi tev. And Father, they would experience the love that Jesus Christ has for them. Un lai arī viņi piedzīvotu to mīlestību, kādu Jēzus Kristus uz viņiem izjūt. We pray these things in Jesus name. Un to mēs lūdzam Jēzus vārdā.